Nakon što smo uzeli polijepo vremena govoreći o plodovima Aluka na Dunjaluku. Ja mislim kroz tri sjela tako. Včera ćemo mišala htjela govoriti o istim tim plodovima ali na ahiretu. Jer vjernik se nada lijepom završetku na ovome svijetu. I vjernik što osjeti od belaja, od će iskušenja, osjeća ih početno. Da bi nakon izvremena vremena osjetio slast. Slast imana. Jer kroz iman se gradi ličnost. A ličnost muslimana je izrađena kroz svojstva, lijepa svojstva koja treba se onukiti, jer čega je vrhunac toga takvaluk. Mi smo govorili da je takvaluk, dakle bogobojaznost, ono čime se rob čuva od kazni svoga gospodara. Što znači da će takvaluk takvaluk ili bogbojaznost biti nagon da čini dobro, da izbjegava zlo. Za razliku od nevjernika, koji startno ili početno na ovome svijetu osjeća slast, da bi prodao svoj ahiret za dunjaluške naslade, a onda vježu se pacima. Nekom sam. Razumijete, dakle, osnovu onoga o čemu mi govorimo. Dakle, kao vjernici, očekujemo da nas Allah subhanahu ta'ala nagradi za naša djela i za naše postupke, da nam oprosti, da nas učvrsti na putu pravde i istine i da nas Allah subhanahu ta'ala uvijek dakle, upući i na ono što je dobro i što je hajr za nas. Ali na tom putu mi treba da oplemenimo svoje duše u činjenju dobra, u izušavanju obaveznog, klonjenju grijeha, klonjenju onoga što je uzvišeni bare Katala zabrani prva fajda ili prva korist ili plod takvaluka na ahiretu jeste da će Allah subhanahu wa ta'ala bogbojazni i počastiti. Zamislite, dakle, kada budete gosti kod milostivog u džennetu, čiji, čija vlast nikada ne nestaje. Kada se Allah subhanahu wa ta'ala počasti, počast će vas oni što sami zavisno ne možete. Mi smo to i govorili, sjećam kad smo govorili o dženevskim ljepotama, o uživanju. Jer Allah Đelešanu kaže inne je kremekum inda Allahi et kaku. Najplemenitiji ili najpočašćeniji kod Allaha je onaj koji ga se ova vas najviše boji. Da bi čovjek zaslužio i dobio, zaradio tu čast ili počast ili tu čašćenje kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, on mora i učiniti ono što mu je on naredio i konstantno što mu je izradio. Dakle, to je suština takva. A ovo kao plod. Nekom sam. Jer najmanja nagrada, najmanja nagrada, posljednji čovjek koji će učiti, reći ja smiješ, šta ti smiješ? Kad ćemo ti šta sa časa? Nećeš da se ženiš, nećeš ništa, pa da se smiješ, ne može tako. Dakle, naj, e, naj, odnosno najmanja nagrada, posljednji čovjek koji će ući u džennet je šta? Ali kad smo govorili u džennetu i džennetskim, ne sjećaš se? Deset puta koliko je zemlja, zemlja i deset puta još toliko. Najmanja E možete sad zamisliti da ređe ljudi koji će biti nagradi kod Allah subhanahu wa ta'ala, pa šahid, pa vjerec, pa poslanic, pa isto ljubiv, pa dobro, pa postavač, pa muđa vahidi, pa... To su te reče. E sad, mi kao muslimani, Jasmine, ne možeš treba da se vi svrstamo u red po tih redova. Ali bit će i onih koji će imati pravo da biraju, kao što je bio ko? Evo. Evo već radi Allahom. Da Allahom poslanik sam vas da rekao, ko vas ustao kao postač? Kaže, ja sam zapustio. Ko je vas ispratio ženazu? Kaže, ja sam ispratio ženazu. Ko je vas udjelio sadak? Ja sam udjelio sadak. I onda Allahom poslanik sam sam na kraju kaže šta? Neće se naći, kaže, jednom čovjeka da neće ući u, u i onda Allah poslanik sallallahu alaihi govori o vratima džedmeta, džennetskim kapijama. I onda na kraju sallallahu alaihi kaže uh, što neće biti, odnosno svako će ulaziti kroz određena vrata osim Ebu Bekr. Njemu će biti dato na izbor da uđe kroz koja hoće. Radi je Allah ono. Zbog čega? Zbog upravo one bogobojaznosti, vide nivoa bogobojaznosti koja je Ebu Bekr imao. I kad bi dođu određeni papci, te budale, seljačine, neškolovani ljudi, neobrazovani, ne samo dinamički, nego vjerski. I on meni kaže da je Ebu Bekr volio imati Duboviću. Ovaj smo mi des imali, se, kakvim sam govorio o tome. Da, u hadisu, kada Allah poslanik sam Allah se ne kaže ma esfele na fe Ono što bude ispod članaka poreće u vatri. Šta je Bubekr rekao? Ja Rasulallah inni uhibbu ene čegar. Allaho postaniče, ja volim da se uljepšava. Razumijete hadis? Ja Rasulallah inni uhibbu ene teđegar. فقال رسول الله sallallahu alaihi عليه sallam, ja, Eba بكر o Ebu بكر leste منهم ti nisi od njih ti nisi od njih inna Allahe džemilun yuhibbu džema. Allah je lijep, voli Ebu Bekr radijalahu anhu je pomislio da je uljepšavanje oholost. Ali Allah poslanik sallallahu sallam samo jedan vid te oholost spomenuo kroz spuštanje nogavica. I oni tvrde da je u hadisu navodno poslanik sallallahu sallam rekao slobodno spuštaj nogavice. Gdje je taj komad hadisa? lažna Allahov poslanik Iskrivljivanje pravog značenja hadisa, te uil, u smislu tahrif, kvarenje hadisa. Da iskoristim taj neki žargon, da podijem neki žargon. Ali nigdje to u hadisu stoji. Nego Ebu Bekr radi zbog svoje voja straha od Allaha subhanahu wa ta'ala pomislio zbog toga što je bio imućan tako dalje, da njegovo uljepšavanje, je pazite nešto, vi kad neko vidite lijepo divenog. šta, vaše srce smiri, rekli, dakle, maša kako se lijepo vidi, jel tako? Kad vidite osobu, da je došla, e, jedan brat iz e, tamo negdje Tinje i Srebrnika, nemam pojma, kad bi došao u Tuzlanu džumu, dođe u sve ubijenom, i košulja, i hlače, i kapica, maša Allah, stvarno ljepota. A ja njega obdario ljepotom. Imao veliku bradu, nisam maša bio lijep. I uvijek maša Allah, ne kako se fina vidi, maša Allah, A kad vidiš nekoga koji ne daje pažnju tome, nema tu nikakve oholosti. ali kod nas se pomislite, kao što je uvek pomislite, da je to oholost, ali nije oholost. Jer Allah je lijep i voli ljepot kao što je Allah sam spomenuo u Hadisu. Dakle, ta bogobojaznost koja je Ebu Bekra dovela do tih deleđa, da će birati kroz koja god će vrata da uđi, zar mi nismo sposobni da sebi smjestimo da bar kroz jedna vrata prođemo, da dobijemo, dakle, dozvolu. Pa su to vrata džihada, upravo na jedu, tako malak. Mhm. Ako ste vrata posta, može se stalno posta. Ako ste vrata sadake, ako ste vrata dobročinstva, pokornost roditelja i tako, zašto nešto? Ali oka, mi smo neuzubila hrala, sva vrata, ja se ne čuje uzeti hrala. Pa šta ću ja, ja sam im rekao da smijestim ispod rane. Ovdje šta? Dakle, da kad smo mi sebi sva vrata zatvorili, svojim grijesima, svojim postupcima, svojim odnosima jedni prema drugim. I danas teško da morate vidjeti nekolicinu ljudi da se slažu oko iste ideje. I uglavnom, ono što nas sveže, vežu nas interesi. Ta neka marka ili dvije, prodata je vjera. E to je Allahom poslanik sa osadom upozoravao, pa kaže, dakle, u zadnjem tom ahir zemanu, posljednje vreme, posljednji dan, čovjek će obrnuti vjernikom, svanće nevjernikom, svanće vjernikom, umriće nevjernikom. Zatim Allah poslanik sada sam kaže, je bija dinehu bi adin mine dunija, prodavši svoju vjeru za svjetsku korist. I danas pogledajte, ne moramo konkretno govoriti, jel pojedinačno ja, ti, pet ili deset među nama. Ali pogledaj nas na što su sve ljudi, svoje ubiđenja, svoje vjerovanja, da onda kada ih pogodi smutnja ili fitna, onda okreće se, gubi dunjavu i ahiret. Drugo, takvaluk biva uzrokom uspjeha i pobjede na onome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Onaj ko bude se pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, bude se Allaha bojao i od njega strahovao, to su oni koji su uspjeli, oni koji su pobjedili. Konačan uspjeh, konačan uspjeh za vjernika će biti kada? Halal halab nekako non stop gledamo, te priglašeno. Kada je konačan uspjeh? kad vjernici dođu do... Molim? Jeste li Do vrata. Jeste li Tu se nas čekao. Jer sa shabi strahovali i govorili, kada bi jedna noga bila u dženetu, a druga van dženeta, bi se da ne vidim bačen, pravi se mi bačen To je hvala. To je hvala. Jer kogod uđe u dženet, nema povratka. Odnosno, neće biti vraća ali se oni bojali, strahovali, to je bio strah od Allaha, istinski strah. Pa mi, ko da smo mi čitani svojim vududima u pođenecki bašči. Već se vrškamo tamo onim rijekama i sa onim hanumicama. Tako se, tako se ponašamo. Ali, suština toga kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne yute Allaha wa rasulahu, jaša Allaha taqi, pa ulaj onaj ko bude se pokoravao Allahu i njegovom poslaniku. I onda čovjek analizira svoj život. U svojoj pokornosti Allahu. Kad se mi samo blaviramo, kad se mi samo sami sa sobom Pojedinci bi da prevare neudobilahe gospodara. Pojedinci da prevare šarijet. Sine sam čuo jednu anegdotu to se desilo u džami. Dva su brata sjedla i kaže on njemu, vidiš, ovu ovo ja tebi ne prodajem džami, ali njegova je cijena van džami, kad izađe da znaš koliko, ja te to van džami prodajem, ti uzmem ovdje. To je dakle da ne bi ti izgubio kad da iz džami. A to je nešto, dakle, minimalno. Ali ljudi još mnogo veći stvari ulaze. Mnogo veći stvari ulaze. Ljudi zaboravljaju na osnovne šere. Ljudi zaboravljaju na osnovne stvari u svojoj vjeri. Čovjek se rastavio sa ženom, dao je treći razlog braka i sad on ima druga rana na je on zna da ne može da odoli žena, mi kažu, ili ti moju ženu ženio, pa kad je talak, da ja ponovno se vratim. Nijedan trenutka nije pomislio na hadis Allaho poslanika sallallahu kada govori da je, to poput, da je takva osoba poput iznajmljenog jarca. Iznajmljenog jarca. Dakle, nije ga sjetio. A maša Allah. Ja sam taj kafa i čivu. a buzamo suprsa, najbolji smo u društvu. I se vi smatramo odabranim narodom. Poput, poput kada? E, time se mi zavaravamo. Da li je pokornost Allaha, njegovom poslaniku, da, takvom jednom odnosu? na Allah, Oni hoće da Allah, ali Allah će njih prevrti. Svi ajeti koji govori o tome da Allah spretka, da Allah hoće prevratati, nešto što se odnose ti ajeti? Mujo, kako se ti ajte pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala? Da spletari Allah. Da znači Što znači, dakle Ibn Kathir rahmehullah ta'ala kad govori o ovim ajetima, on želi da Allaha prevara i Allah će njih prevrti, dakle u bukvalnom prijevod na našem jeziku značenja ajeta, kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala sve njihove spletke okrenuti protiv njih. Jer Allah Žešanu u Koran dao im odgovor, pa kaže La je hajkul mekru seju ila bijehna. Kod drugom, opet kažem, ne bukvalno prevedeno, u smislu značenja, dakle, kod drugom jamu kopa samo nju, upada. E tako će njihovo stanje biti. Dakle, on spletkari, žele da treba, isto kao što ćemo će afici, Doći na sudnji dan. Doći na sudnji dan. Pa će se završiti sud. I onda će Allah subhanahu wa ta'ala odvojiti mušnike i nevjernike, a munafike će sa vjernicima. I munafici će pomisliti da su šta? Vjerni. Pa će onda šta? Vjernice malo od njih udaljiti sa onom svojom svjetlošću koja će svijati ispred njih za njihovih glava. Pa će šta? Povikati. Sačekajte nas da malo se okoristimo od vaše svjetlosti. Pa će onda se udaljiti sa ogledom zidom čija će biti vanština bolna patnja, odnosno unutrašnje će biti bolna patnja, a vanština Allahova Dakle, vanština za one vjernike, unutrašnje slama za monavike. Time će Allah s.w.t. iskušati. Zašto? Jer su oni na Dunjaluku varali vjernike i mislili da varaju ne uzbilahi Allaha. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala time iskušao na sudnji Dakle, do trenutka Allah im je dokazao da je on gospodar i njihov i oni koji su bili prije njih i oni koji su bili poslije, koji su došli poslije njih. Razumijete li to? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se te stvari ne pripisuju direktno kao da on ih čini. Nego Allah subhanahu wa ta'ala je, što sam vam prije rekao, gospodar svih spretki, to je suština i Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sve. I uvijek govorio, Allah stvori dobro i zlo, Allah što određuje dobro i zlo. To je njegova moć. I on je vladar. I ne može niko pitati zašto je Allah učinio to ili to. I Nego toga što su oni ženuli se i udavali se sa jednim, tako da je trgovali, kupovali, razgovarali, mislili su u našem društvu imamo munafika. Imate mnogo munafika u našem društvu za koje mi mislimo, maša Allah, to je pa slika prilika, a on uzbila truhu iznutra. Da se Allah sačuva od nifaka. I komi od nas danas ne pojavljujemo tu nafiku? komi Kad govori slaži, kad obeća slaži, dakle iznevjeri, kad mu se provjeri, on opet iznevjeri, i kad svađa, riješi. Kriš prelazi granice. Helenica. Treći, takvaluk biva uzrokom spasa na sudnjem danu od Allaha i Subhanahu ta'ala kazne. Allah Želšanu kada kažnjava, kažnjava žestoko. Allah ništa nije teško. I Allah Subhanahu wa ta'ala će potpalati vatru, vatru čime? Koja vrsta kamenja? Fosfor poshodno kamenje. Arapsko ono se zove kibrit. I ko nas to kaže kibrit, jel tako? Možda se šipko popali. Zašto fosforni kamenje? Zašto? Zato što najžešće gori i najviše, da oprostite, smrti. I zbog patnje koja će istići, da bi Allah smonatala više iskušao, bit će im potpaljena, dakle, džajnemska vatra. I onda će im goriti kože. I kada im se te kože, kože sagori, onda će im Allah smonatala zamijeniti drugim kožama. Zato što, evo, medicina znaje da je, da je u koži, da se centri, dakle da se kroz kožu osjeća bol. Kad nestane kože, nema više bol. Šta ti se udiraš? Medicina. Tako? Trebala bi tvoja patra. Ali takvaluk nam je potreba da se spasimo te Allahom i svojom tala kazne. Iako je najmanji vid kazne, kao što Allah, poslanik se Allah sam kaže, zauzmati se za svoga ameđu, pa da bude u najmanjem nivou kazni to što ćemo se potpaliti dvije želadice ispod peta, pa ćemo uključati mozak. Kad se opržite, barka lafi, šta osjećate? Meni odmah se kosa ne postriši. Dakle, kad se malo oprži, bilo gdje na tijelu, ako je nešto oprži tako dalje, u neki dan to vodom oprži, odmah kosavak se naježi i treba je malo ovako da se spusti. I sad se oprži. Pa možeš staviti kaladonta, pa možeš staviti riblje ulje, pa možeš staviti šta ja znam, razne neki krim za to, jel, ono, e, masa hlađenja, na nazivaš to stojnice, ne, kako se kada Da, da ih ličiš. Ali šta ćeš tražiti neodobilna, šta će tražiti anamoni u džahennem da se izliči. Ništa. I kad god budu zatraženi, kad god budu zatraženi, bit će im data šta? Ključala voda i kapirina. I bit će im data trnje. Da utole glad, a utoliti je neće. I da utole žeđ, a utoliti je neće. Da samo smo to sačuvali. E, da takvaluk biva uzrokom toga, dakle spasa tak, takvog azaba, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Nema nikog od vas, a da neće doći do nje. Do čega? Ženevske vatre. U kojem trenutku, kada, budu, kada budemo prelazili, pretpostavljat ću Allah džihada i šehadeta. Kako ti šahid? šehid? Kako ti je šehid? Munja. I ko će, ko će da džihad nije vrhunac islama? I da džihad, odnosno borba na lahom putu, ili smrt na lahom putu, šahadet, nije vrhunac. I užitka, i spasa i na ovom i na ovom svijetu. Na ovom se spasiš od svega onoga što sad čovjek trpi. A nam se svijet spasiš od svega onoga što će ovi da o kojima mi govorimo, novacima i nevjernicima. Jel tako? I upravo taj prelazak preko siraču krij će biti takav da će biti svi dovedeni na džehennem, gledat će u džehennem. Pa će jedni prolaziti brzinom ulje. Prvi koji će proći a samo ne. Pa onda, dakle, e, kao konjanic, pa onda kao brzo, dakle, oni koji Hrvale, dakle, kako da kažem, ne da trči da brzo, nego polako trči, pa onaj koji će hodati, onda koji će puzati, pa će onda hvatati, dakle, kelalej, to jest čengele, kuke, kanđe, kako već hoćete, koji će hvatati, pa ih uh, bacati u džahennem, ne uvi bila. Kjane dalike ala rabike hatmen, kjane ala rabike hatmen mahdija, to je bilo šta? Sigurno odredba gospodara tvoga. Sigurno odredba gospodara tvoga džahannama. svako mora doći do Ne vjernici da vidi šta ih čeka i pada će u džahannam. A vjernici da vidi od čega je Allah subhanahu Na dan kad budemo spušteni u kabor. Da nam Allah dade da budemo od onih koji će se pokazati mjesto u džahannamu. Pa će doći melek pa reći to ti je bilo pripremljeno pa te Allah zamijenio kaže ovim u Amin. I onda šta će reći vjernik? Gospodaru, požur sa sudnjim danom. Zašto? i želje da dobije ono što je vidio. Nakon onoga što ga je prestravilo. Sumen neđi ladine takav u nezaru zalimine fiha džisija, zatim ćemo spasti oni koji se bojalo, koji se Allaha bojalo, a u njemu ćemo lešine nepravednika ostaviti. Džisija, poridan i pobacan, razbacan kako god hoćete. Kako će biti bacan nevjernici u ženem? Rehevi. Ovo. Biće ščepani za kike, iza naprostite pa malo na stražnicu, neće biti bacanik, melo će i normalno bacat, i ne će glavom u džajnemsku tlo, a da, da malte, da ne, malte ne damo nema, udarat će ovim, dakle, e, kikem, odnosno čelom koji je trebalo da pada na sežda Allahom a padalo nije. E tu je taj spas. E, zato je takvalu. I zato mi govorimo o ta takvalu. Lijepo je bilo kad smo govorili o dunjalu, pa lijepo ne ovo, pa lijepo osjećaj za ali kad dođe, ali kad dođe, dakle, ahilsko stanje i onaj svijet, e, da vas pratila pomogne i meni, i vama, i svim muslimanima. Četvrto, da klavuk biva uzrokom prihvatanja dijela. Innama taqabalu Allahu minam muttaqin. Allah prihvata od bogobojazni. Ljudi čine djela. Kada bi Allah subhanahu wa ta'ala ukabulio naše namaze, naš post, našu sadaku. I od dijelova onoga što mi činimo. Barem bi se mogli nadati da ćemo biti spašeni. I mi se nadamo, jer zato uvijek, ja uvijek to spominjem, vjernik gradi svoje vjerovanje na Strahom, ljubav i Strah je šta? Osnova. Strah je osnova e, dakle, naše akine, vjerovanja. Ali mora da balansira staviš taj strah na balans, pa se doda nadi, pa se doda čega ljubav, tako da čovjek može da opstane na njom. Jer bi inače zglajza ljudi, kao što su zglajzale pojedine da danas možemo vidjeti. Zglajzale su. Ne iz straha, nego iz bezobrazluka. Nije ima straha na kraj pameti Tako? Mhm. Onda se boji, aha, kaže se da, Dakle, oni da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, da se pojma njegovu vjeru kao što treba se pojma. Po shvatanju selifa, po shvatanju ashaba, ne bi činili ono što čini. Je tako? Da. Dijela, da bi bila prihvaćena, treba, treba da bude shodno čemu? Šarijatu, je tako? Shodno šarijatu Allahu, poslanik sallam, da bude iskreno da Allahu subhanahu mi govorimo, mi smo govorili o tim hadisma, govorili smo dakle, o tim uslovima. A onda kad analiziramo ta svoja djela koja činimo, kaže namaz, post, zekat, sadaka, sve ono što činimo, jel? noćni namaz. Onda kad analiziramo, da li su ove dvije stvari dakle, svrsi shodne tome, da li je posunet Allahom da li je pošarijeta Allahom poslanika, sallallahu alaihi i da li je ihrada Allaha subhanahu wa ta'ala počesto nađemo da nam nedostaje jedan ako ne oba dva ova uslova. Da se Allah tako od toga. Jer, kaže, hajmo na noćni namaz. Hajmo na noćni namaz. Što atmosfera više raje ovo, ono, svi se svira tamo, vam, neko donese hurme, neko da... Već potvario I Ili kaže, hajmo na to i to silo ima, na to i to mjesto, bude to, kako zove, deres, nakon dersa možeš fasovat hamburger, možeš fasovat ovo, možeš nešto politi. Već je potvario Dakle, ambijent onoga, kada dođu ljudi da oslušaju, ako ništa drugo, ako nema korist u ovom što sam ja rekao, ako nema korist u ovom što sam ja rekao, bar na korist se melec došli pa moli za one koji su došli iskreno rad toga. Bar to. Pa govori šta, spuste svoja krila na njih, to je Allahova blagodati smira, tišina i ljepota, harmonija, ono što i čekaju i žele, I onda dove i gospodar oprosti im, gospodar oprosti sve se ne završi des. A dok oni mole, njima moli koji? Ribe u moru. Jer melec stavi svoje krila na učenike, traži, onim, onima koji traže znanje Allaha i vjeriši. Pa Allah poslani se sam traži, pa njima moli i ribe u moru. Subhanallah. Vrijedno se do dersa. A da bi danas ljudi privolio na ders, 17 možemo. Da vidi privolio na des. Au, nada naš brat Halep, vidi si u plakata gore po domove koji put. Svaki des cene, odnosno onaj, kako se zove? Desetka, da. Vidio ti, Habibi, morao pitati ovog ovog komšiju da proširiš, ali koliko bi došlo. Zašto? Interes. Interes. Nema iskrenosti. Ne, nevezano za vrstu predavanja za, za predavača, za njegovo ime, za njegovo znanje ili neznanje i tako dalje. Općenito, koliko danas ljudi traže onaj znanje Allahove Nema Nama ima se stalno prišiva jedna ovaj teza. Ne radite, ne slažete ne možete se i tako dalje. Neka Ne ja se. da se to pripisuje. I najviše boljih kraja vi ne radite. Etiok ti radiš. Hvala vam, nije tebi radiš. Nije tebi da si ti Živ bio. Ti po Sarajevo da vodaš. Ti bi mogu na svaki der stići. Pa da vidimo, da analiziramo gdje si ti u Sarajevo dersovi. Pa gdje drži šej Safet. Pa gdje drži šej Bilal Bosnić. Pa gdje drži eh, šej Ahmed Maglić. Gdje drži eh, tako da pa ako hoćeš zemljiško dobojski kanton, pa ko drži do Lars Riboše i pa e, naš brat Emir Demeše. Ha? Pa Ukrajina, pa ima brat Šeha Veden Pizba. Ha? Pa ima u novom travnik pa jasno, pa Ali op, ti nisi tražio Allaho, odnosno vje, e, znanje vjeri, jer da si tražio, ti bi dobro poznavao svaku adresu gdje se ta predavanja država. Pa kad izađeš sa jednom rečenicom koji si ukoristio te noći, pa Ako je to bio kapacitet tog shvatanja te noći, alhamdulillah. Bolje išta nego ništa. Bolje nego si bio kako na halet, na nekom tamo rengišpilu, tamo dotiru. pa jel tako je ovaj Izigravao se, on po, po čaši dode prodavao zjele i bavite te poželje šest godina na šest godina na studije, i kaže gdje, pa upodio sam kaj svaki kamičak na čarši, vidio sam, kaže, kad su kaj mijenjali. <laughs> a ima. Nikad ne završi školovanje. Što? Namiri su se ćevapa sa čašije i napio se ne vode dole sa Sabila i on kaže, te vode kako se napisao sa ove češke <laughs> da više odavde otići neće. A znamo ko otići neće. Peto, ili peti plod, jeste da takvaluk biva uzrokom, jakim uzrokom nasljeđivanja dženeta i dženetskih bašći, uživanja, ljepota i svega ono što čovjek slidi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Tilka džennetu leti nurithu min ibadina men kane taqija. To je džennet koji će mi dati u nasljedstvo onima koji se budu bojali. Od naših, kom, naših robova. Ovdje imamo šta? Allah subhanahu wa ta'ala prvo ukazuje na džennet. To ukazuje da će se naslijediti, što znači da dženet postoji, da nas postoji. Pa Allah subhanahu ta'ala naslovljava te ljude kako? Oslovljava ih sa svojim robovima, to što je robubijet, odnosno obudijet, e, robovanje Allah subhanahu ta'ala najuzvišeniji čin. Pa onda Allah subhanahu ta'ala to pečati čime? Men kene taqija, onaj ko bude oko bojazan. Od nas se puno ne traži. ćemo završiti sa ovim petim, vidim već pratnice se otvaraju. da bi čovjek, ono što čitao vrijeme govorimo, zar je teško biti bogobojazan? Zar je teško svoj život uskladiti na onome što se od tebi traži? Jer u startu sam rekao da kao vjernik početno se patiš. Jer nema nikoga na zemlji da ga Allah neće iskušati. Allah kad zavoli jedan narod, on ga iskuša. I koga Allah stavi na kušnju, stavi ga na zato što ga voli i stavio ga na kušnju zato da ga očisti od da bi došao na sunnjem danu ili na onom svijetu općenito, da bi došao, a on bude opran bez grija. Jer i postoje tu do, dobra djela o kojima govorimo čitavo vrijeme kroz takvalog. Pet namaza, šta, čiste čovjeka grija. Ramazan do Ramazan, čisti čovjek. džumen do džume, čisti. Hadž, čisti. Tako, non stop. Ali uvijek čovjek počini, čini grije. Došao s hađa i kaže, on je hađija, a šta je da? On je hađija, on više ne griješi, ne uzbila koji se postala na sumu bezgriša nakon hađa, šta je ovo 2600 eura, daći mi 4800, sad nismo više griješnici. A zaboravio sam hadis Allah, poslanik sada sada, svi su su sinovi Adama griješnice, najbolji griješnice oni koji se Da nam Allah oprosti naše grije. Amin. Kao posticaj toga treba da bude takva ja ne bi više duljio, završit ćemo s ovom petom tačkom, kad smo ćemo završiti tam nekad. Halo, će biti predavanje u ljubu. Pa je ovaj. završiti. legendas. Onaj, će rješavati završiti s polovinom se Hvala